you said أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna na fadilatu shaykh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahimahullah bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala a yau za mu da barkaran idan zan tuna daidai yau za mu tashi kan darasi na goma sha biyu kuma kusan muna sha ɗaya ga watan mu ga watan safar hijira shekara ta 1445 insha Allah muna masu roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai Allah ta'ala ya ganyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa ya ɗauki rayuwarmu akan imani yan uwanmu da ke cikin Nijar muna roƙon Allah ta'ala ya ba da ikon magance matsalar da ke ƙasar ba tare da an zubar da jinin kowa ba muna roƙon Allah ta'ala ya taba wa shugabanni na kowane bangare da tausasawa da kuma kokarin fahimtar gaskiya don Allah ta'ala ya ci gaba da zaunar da kasa cikin halin lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya magance matsala da sauran kasashen musulmai da ke da ƙalubale kala-kala muna roƙon Allah ta'ala ya magance musu abin da ya dame mu kasar mu ta Najeriya muna roƙon Allah ya ƙara mata albarka da zaman lafiya da aminci bukatunmu na alkhairi an kasar Allah ta'ala ya biya mana kuncin rayuwa da ake ciki mai tsanani muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana dauki muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaka mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya magance mana waɗanda suke cikin hali na yunwa a cikin al'ummar muna roƙon Allah ta'ala ya musu providing daga ni'imominsa waɗanda suke da hali tun daga cikin masu mulki zuwa ga masu kuɗi zuwa ga 'yan kasuwa da 'yan boko da masu sana'ar hannu Allah ya ba su ikon taimakawa waɗanda suke cikin halin kunci ayyuka na alkhairi a irin wannan hali in mutum yana da hali ana samun yardar Allah a cikin taimakawa matuƙa da gaske idan kuma za mu taimaka sai mu taimaka don Allah mu yi tsakaninmu da Allah ba don a ce muna yi mu bayyana ba mu yi don Allah Allah ta'ala ya samu wanye lafiya a gaba na gaba kuma akwai wasu makwabtanmu a mahaifata da ke cikin fantami a jihar gombe allah ya ɗauki rayuwarsu akwai malar sabo wanda ya yi ne kuma ya yi karatu gaba gare ni akalla na shekara takwas amma kuma a matsayin ya mu muka tashi da kuma ɗan rata ma tsakaninmu da su akwai ɗansa wani lokaci da shi muke karatu a wannan masallacin akwai kuma dattijo wanda cikin iyaye ne ana ce masa baba jalgo duka waɗannan kwanakin allah ya ɗauki rayuwarsu mai yiwa akwai wasu wanda ban sani ba muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu ya cikansu Allah ta'ala ya yafe musu Allah ya kai rahama zuwa ga kabarinsu zuriya da suka bari a baya muna roƙon Allah ta'ala ya albarkace ta muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu ah, kuma muna ta'aziyya gare da inna lillahi ma akhaf wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma أعذب الله أجركم وأحسن أزاءكم وغفر لميتكم موكم الله تعالى يكيوك السلام بأي الناس dukkan wani wanda aka masa rasuwa ba sai a gudu a ko'ina yake muna ta'aziyya gare shi mamatan mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya gafarta musu ustaz ina za mu tashi babi na babu azkar da an dauke su da lokaci ne ko du'a'ul du'a'u salati istikhara haka ne babi na 26 a cikin hisnul muslim min azkar alkitab wa sunna shine du'a'u salati istikhara addu'a da ake yi yayin sallah ta istikhara shine babi na 26 sallah ta istikhara sallah ce mai matukar muhimmanci amma har ga Allah ba ma bata muhimmancin da ya dace a bata a bata dan muhimmancin da yan halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bata ya kai matakin da sahabbai suka ce yana karantar da mu ita kamar yadda yake koya mana surorin qur'ani ai kai ka san tashbihin nan ya kai iyaka wata addu'a a ce ana karantar da ita kamar yadda ake karantar da surorin ƙur'ani suratul fatiha suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul eh, ma'ida suratul al'am a arab har zuwa suratul ikhlas suratul falak suratul nas irin waɗannan surori a ce wanda yadda ake karantar da su haka yake koya mana addu'a ra'ayi muhimmancin ta yake iyaka so daga addu'a ta istikhara ana yin ta a dukkan wani al'amarin da ya shafi al'amarin duniya amma banda al'amarin lahira mu kiyaye al'amarin lahira sallatin al'amarin lahira ne ba zan ce bari na yi salatin istikhara Allah ya mun zaɓi ko na yi sallan magariba ko kada na yi ba ba za ka ce bari salatin istikhara in roki Allah ya bani aljanna ko kada ya bani ba wannan kai sai ake roƙonsu su babu istikhara abin da ya shafi yin sadaka ka yi taimako kamar ciyarwa fi da lafi don Allah ya yarda da kai ba bukatar sai ka ce bari na salatu fi su fara gabanin na ciyar a'a al'amarin lahira ba a istikhara a magana mafi inganci amma al'amarin duniya ana yi kana son ka sayi mashin ka saya ko kada ka saya za yi salatul istikhara keke kake so ka saya ko kada ka saya za yi salatul istikhara sayan mota za ka iya yi yin aure za yi istikhara ka nemi auren wance ko kada ka nemi aurenta kamar yadda sayyidina abu sayyidina usman radiyallahu anhu yayi istikhara lokacin da aka jiro masa da auren na na hafsa da babanta yazo gaban sa umar bin khattab radiyallahu anhu yace in shi ita zawwijta hafsa idan kana so zaɓar maka da yata hafsa fa maka salayan wa raja wa qal badali allah zanga. sai je ya kwanaki da ya da sai ce yi istikhara ya bayyana gare ni kada na yi aure a aure ana istikhara a kasuwanci ana iya yin istikhara a zama a anguwa karka tunanin zaka zauna a katanta za ka zauna ko a jaki za ka yi istikhara za ka zauna a wusa ne ko wusa kaza za ka yi istikhara za ka zauna a garki ne ko za ka zauna a sokuna za ka yi istikhara amma za a yi istikhara tsakanin wusa da yanya ɗan yanya guya biyu tsakanin mai taba da yanya ana iya yi duk za ka iya yi matukar wurin zama ne ai ba kai kake gane ina yake da alkhairi ba Allah ne ya sani wani wurin sai kaman bai da daraja amma a wurin Allah zaman ka a wurin yafi alkhairi a wurin da kake a kan fiye da inda kake kake da daraja ana iya yin istikhara a makaranta kana neman admission tsakanin kaza da kaza guda biyu ka samu kana iya istikhara wanne zaka je ka a aiki kana iya istikhara can an baka can an baka zaka iya a kasuwanci kana iya yi kasuwa kaza zaka yi ko kaza kana iya istikhara duk waɗannan al'amura misalai ne kaɗai ana salatun istikhara a cikinsu ita kuma istikhara sallah ce don iyayenmu mata da suke da tsananin son addini a da amma ba su da karatu sun daɗe suna zuwa wajen bokaye da ‘yan tsubbu da ‘yan duba shekara 40-50-60 da suka wuce sai ta ce zan je mun istihara kuma shi fa duba zai ba sallah yake ba amma sai aka yaudare saboda son addininsu ba za a ce abun duba ko tsafi ba sai a ce istihara ake yi so su kuma sai suka yadda da haka so kaga manufarsu mai kyau ne amma an ci ribar son addininsu da kuma karancin karatunsu don da a kasar nan abu ne mai sauki ga mutum zai yi kasuwa ko zai abu babban mutum shekara arba'in da suka wuce ko saboda haka zai ce zai ji amal istihara kuma idan ya je ba wani ake ba duba ake yi a je a hada kai da aljanu to sallar istikhara ba ta bukatan wani ya maka bai wa Allah ki ajiye kudin ki ba kin ba kowa ko fago ba kawai ki haddace wannan addu'a da zamu kai ma ka haddace ba ma wanda ya san kayi tan kaga dama kana zaune a falon ka sai ka ko a cikin dakin ka ko a masallaci sai ka iya yin ta ba ma wanda ya san ita kake yi to baka bukatar kashe ko fago bare a yaudare ka sai a ce mace za a mata za a mata istihara sai a ce za ta kawo sadaka za ta bada kudi kaza za ta ba da rago amma wai sai a ce mai murɗaɗɗen ƙaho ai duk inda ka ji ƙaho ya murɗe to kai ka san akwai girma akwai kuɗi

wato irgen ma sai haɗa ka da aiki so ba ku da bukatar wannan kawai mu haddace wannan addu'a mu rike ta duk al'amarin da ya taso mu istikhara idan muka yi Allah ya mana zabi duk abun da ya biyo baya wallahi babu da da sani in kai istikhara ba ka regretting akan hukuncin da Allah ya maka don ko me ya faru to hakan shine alheri gare ka amma duk abin da baka yi istikhara ba ka zaba wa kanka wata ran sai ka yi nadama amma in ka bi ka'idodin shari'a ka ba wa Allah zabi insha Allah ta'ala ba za ka istikhara ba don haka wannan hadisi na Jabir bin Abdullah ne yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna al fi fil umuri kulliha jabir bin abdullah Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah tsira da abincin sabbata a gare shi ya kasance yana karantar da mu istikhara cikin dukkan al'amura jabir bin abdullah as-salami hadisin ya cikin bukhari juz'i na bakwai namba na 162 yace yu'allimuna al-istikhara ta iya karantar da mu istikhara zabi fil umuri kulliha cikin dukkan al'amura ai bi ma'ana fi umuri duniya cikin al'amuran duniya kama yu'allimuna surata Minal Kur'an kamar yadda yake koya mana sura daga cikin surorin ƙur'ani haka yake karantar da mu wannan istikhara yadda muke zama mu koyi ƙur'ani haka muke zama mu rika koyon istikhara wallahi wannan abu muhimmi ne duk abin da aka yi aka kwatanta shi da koyon ƙur'ani ai ka san koyon sa muhimmin al'amari ne Kamar yadda ake koyon Kur'ani haka ake koyon sa da harafi ɗaya lada goma kake samu ƙur'ani da in ka rike ka tsira in ka bashi ka halaka amma duk da haka magana da duk duniya ba abin da ya kai gaban ƙur'ani wa ma'azalika yana koya mana sallan istikhara da addu'ar istikhara kamar yadda yake karantar da mu ƙur'ani yaqulu yana cewa idza hamma ahadukum bil amr idan ɗaya daga cikin ku ya daura niyyar yin wani al'amari falyarka raka'atayn min ghayril fariḍah ana so ya yi sallah na fila raka'a guda biyu amma ba sallan farilla ba wannan yake toge mana ba a yi istikhara immediately bayan sallan farilla sai dai in bayan farilla an yi nafila to za a iya yi amma yin addu'a istikhara daga an gida da farilla ba a yi sai an yi nafila kuma ƙarƙashin sallan da yace min gairil farida irin imamu malik imamu shafi'i imamu abu hanifa rahimahumullah sun yi tarayya akan dukkan sallar nafila ana iya istikhara bayanta kana iya tashi ka ce bari na yi nafila raka'a biyu a dare a daki na mai istikhara yayi kana iya ta bari na yi ta bayan na yi raka'a guda biyu na nafila gabanin azhar kana yi sai kai addu'a ya halatta kai bayan raka'a biyu na bayan azhar ko gabanin la'asar ko gabanin magariba ko gabanin isha ko bayan isha dukkan salloli rawatib na fifili da ake na ana yin istikhara bayan nan ana iya yi bayan tahiyatul masjid da ka shigo kai gaisuwan masallaci zaka iya yin a cikin wannan so duk waɗannan ana iya yi ba sai kayi na fifili guda biyu na istikhara ba kana iya yi a cikin ko a bayan wata sallah ta nafila daga gabatar mafhum tayyib sun mal yaqul sai mutum ya ce da aka ce sun maliyakul sai ya ce a ƙa'ida ana yin addu'ar istikhara ne gabannin a fita a sallan ko bayan an fita hmm? na'am sun maliyakul shi ya ce ana yi baya kai ba a sai ikhtilafukum ikhtilafu man qablakum yadda kuka saba kuka kara juna ilimi haka magabata suka yi imamu malik imamu shafi imamu abu hanifa sun karkada da cewa ana yin ta ne gabanin a fita a sallah su bayan kayi tahiya kayi salati kamar yadda muka sani fiye yan alka yana tsawaita karatu a tahiya mun ga irin addu'o'i da yake guda takwas ko guda goma sha ne gabanin fita a sallah farilla sai suka ce to ana iya yi gabanin kai sallama daga kayi tafiya ka gama addu'o'i to sai ka karanta salatul istikhara bayan ka kammala sai kai sallama fita a sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah min babin misal shaykhul islam rahmatullahi alaihi sa ana iya yi gabanin a fita ana iya yi bayan an fita idan muka duba cikin fatawar kubura a juzu'i na biyu nan ba na 265 yana cewa ana iya yi gabanin fita ana iya yi kuma bayan fita dalilin da rike na bayan fita din shine dalilin da kawo summa yace summa iya nufin akwai dan ta'khiri cewa kuma ana iya yi gabanin a fita shine cewa daman ai da aka yi gabanin a fita musamman ta karshe inda ake da sama da tafiya guda ɗaya, ai waje ne muhallin addu'a ne istikhara kuma addu'a ne a cikinta. so ala'ayi halin in kai yi ta bayan ka gama tafiya, gabanin ka fita a sallah tayi idan kai yi ta bayan ka yi sallama a sallah ka karanta tayi sha Allah ta'ala duka biyu sun yi amma sai dai wanda ke cikin sallah gabanin ya yi sallama a nan kuma ya fi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shari'a fiye da wanda ya fita saboda almunajji alu musalli yunaji rabba ai mai sallah iya cikin ganawa ne na hakika da Allah so daga wannan yake na cewa yin ta gabanin a fita iya da kuma adet advantage akwai ƙarin fa'ida kasancewar ganawar sallar da kake kai tsaye kake ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala so da aka ala'ayi haɗin kowanne aka yi yayi kuma ana iya yin ta sau ɗaya biyu uku a yi ta maimaita ba sai ɗaya ba kana iya wani sau ɗaya ka sami biyan bukata wani kana iya yi sau biyu wani ka ƙara har sau uku ko adadin da yake kama da haka wallahu ta'ala arama zai karanta mana ustaz addu'a din sai mu biya bayan saka da aka saba bayan yayi na farko din insha اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إني شر فيه ومعاشي a ƙarshen iya ko bayan ya yi sallama Allahumma ya Allah inni lalle ne ka bi ilmi ina neman ka da iliminka saboda Allah yana da ilimi na kai ya san abin da zai faru nan gaba nan gaban ko ya zama gobe ko shekara mai zuwa ko shekara ɗari mai zuwa ko dubu mai zuwa amma mu ba mu san me zai faru minti ɗaya nan gaba ba kaga kenan tun da ilimin Allah ya san mai zai faru gaba to idan ba mu so mu yi da na sani da nadama a gaba to sai mu ba wa Allah zaɓi saboda iliminsa bai da iyaka kuma bil hakika, a al'amura da dama mutane ba sa istikhara yasa suke nadama mu kiyaye wannan a al'amura da dama mutane ba sa istikhara suke nadama nadama yayi yawa a cikin aure saboda karancin istikhara ta ce tana son sa ya ce yana son da sun yi aure ba su ba wa Allah zabi ba nadama yana cikin aiki wani ya shiga aiki ya fara yanzu yana da sai da ma bai aikin ba me dalili dan bai ba wa Allah zabi ba wani a kasuwanci haka wani ya sai abu yana da nasu ne an cuce shi yana gaba haka yana cewa ba al'amura da dama ba ma ba wa Allah zabi mu istikhara sai mu zo muna da nasarci a matsayin ka na dan adam daga cikin abin da ke da muhimmanci na tamba da shawarar istikhara shine zaka je ka jefa ƙuri'a zaben kansila ne ciyaman ne dan majalisa na jiha ne na tarayya ne sanata ne gwamna ne shugaban ƙasa ne yana iya wa kana da abin da ka karkata a zuciyarka amma baka san gaibi ba me ya dace ka yi gabanin ka je ka yi saura kwana uku ko hudu ko biyar ko abin da ya kamata ka zai roki Allah ya zaba maka mafi alkhairi gabanin ka je kai zaga zaka ga Allah ya zaba maka menene ya fi alkhairi a zuciyarka idan ka je ka jefa ƙuri'ar da kai istikhara ko da ku abin da ya biyo ba kai bai maka dadi ba to ba za ka yi da na sani ba don abun da Allah ya zaba kenan ba zaɓin ka ba amma in ba ka yi istikhara ba to yana iya yiwa ka je kai wani abu kai da na sani a cikin sa ita kanta takara gabanin ka yi in ce ka zo kai ana so ka yi kai istikhara ka roki Allah zabi an ne zai fito ciya ba a ya fito kaza da kaza roƙi Allah ya zaba maka shin shigan alkhairi ne ko ba alkhairi bane dukkan wani abu duk yadda muka kai makura da sansa kar mu rufe ido mu manta da Allah mu roƙi Allah zabin alkhairi duk abin da Allah ya zaba na alkhairi babu da dana sani amma zabi da dabararmu mu da wayan mu wallahi alazim akwai dana sani a cikin sa mafhum tayyib don haka wa astaghfiruka bi qudratik kuma ina neman taimakonka da karfinka da ikonka saboda ni ba ni da karfi ba ni da iko amma Allah na da karfi yana da iko wa as'aluka ina roƙonka min fadlikal azim daga falalarka wacce take mai girma ya Allah falala da kake da shi mai girma Allah ka bani fa indaka lalle kai tasdiru kana da iko wala aqdir ni ba ni da iko wa ta'lamu kai ka sani wala a'lamu ni ban sani ba kai ka san gaibi ni ban sani ba wa anta allahul ghuyub kuma kai mai zurfin ilimi ne a cikin gaibi ba kai alim bane allahul ghuyub ne dukkan abin da ya faku ya buya Allah ta'ala ya san shi Allahumma ya Allah in kunta ta'lam hadha al ya Allah idan ya bayyana cikin ilimin ka cewa wannan al'amari a daidai wannan wurin wa yusamma hajata a daidai wurin sai ka faɗi bukatar taka in aure ne sai ka fada idan zafi ne akan kasuwanci sai ka fada akan aiki ne sai ka fada a ƙaura za ka yi daga gari zuwa gari sai ka fada makaranta za ka je kaza ko kaza sai ka fada idan sana'a ce kaza ko kaza sai ka fada idan wani abu za ka fita na nema kamar da na da misali na takara sai ka roki Allah zabi ya Allah kai ko kada kai idan ƙuri'a zaka jefa ya Allah ka zaɓa mana mafi alkhairi ka samu samu nutsuwa da shi sai ka fada ya Allah tsakanin wani da wani da wani da wani ya Allah wanne ne zabin ka na alkhairi sai ka ba wa Allah zabi shine wa yusamma hajata sai ya faɗi bukatarsa a wurin mafhum shi sa mazan Allah yake karantar da sahabbai wanne da yake koya musu Qur'ani kaga inda ya kai musulmi ne kana harkoki da yawa zai wahala sati ya wulga baka roki Allah ba na isa istikhara dan ko tafiya musulmin kwarai zai yana ba Allah zaki zaka je Ingila a zaka je amerika a zaka tafi Dubai a zaka tafi China a zaka tafi Morocco a zaka tafi Algeria tafiya kanta sai ka roki Allah yi ko kada ka yi. in tafiyoyin guda biyu ne ya Allah na yi ko kada na yi idan zan yi wanne a cikinsu hatta a tafiya zai ka ki Allah subhanahu wata'ala ya zaba maka dan a cikin tafiya lokaci kana haduwa da alkhairin duniya da lahira a cikin da kuma wata an yi rashin sa ana haduwa da sharrin duniya da lahira mafhum tayyib sai ka ce ya Allah idan ya bayyana ga ilimin ka cewa wannan al'amari khairul li alheri ne gare ni fili ne a cikin addini na wa ma'ashi sannan kuma da me da rayuwa ta wa akhirati amri da kuma karshen al'amari na au qala sai ce kuma ajila ajilihi au ajili shi ne abu na gaggawa wa ajili abu na jinkiri bil'ayin shi ne gaggautawa ajili kuma da jinkiri faqdurhu Allah ka kaddara mushi wa yassirhu Allah ka sauke mun al'amarin thumma barik li kuma Allah ka sanya mun albarka a cikin sa idan alheri wadin kunta ta'lam anna hadha al-amr ya Allah in ya bayyana gare ka wannan al'amari din sharrun li sharri ne gare ni fi dini a cikin addini na wa ma'ashi da rayuwata wa akibati amri da karshen al'amari na aw qala ko kuma yace wannan shakku min rawi ne in an keta da au ki wa ajili babu damuwa a ciki saboda wasu rayu ba su kare wannan ba fasrifu anni ya Allah in ba alheri bane ka ɗauki abin daga gare ni wasrifni anhu ya Allah ka dauke daga gare shi wa qudurli khaira Allah ta'ala ka gaddara mu alkhairi haisu da duk inda yake in wannan ba alheri bane Allah ka tafiyar da shi gare ni sai ka kawo mu alheri thumma arzini biki kuma in ka kawo alherin ko da baruka ba Allah ka yaddar da ni gare shi ka sa da yaddar alherin kaga wata kana son ta usabiya ce ba dole zama alheri gare ka ba sai ka roki Allah ya Allah wacce zan tura a tambayi iyayen ta izinin ne ban aurenta ya Allah in alkhairi ne ka hukunta in tura in babu alheri ka cire ta a zuciyata ya Allah sannan ka kawo mun wata ta din kuma ka sa mai yarda da ita ina kaunarta kuma Allah ka sa ta kaunace ni shikenan ka huta idan kai wannan kai aure ba ka da na sani ko mai biyo baya amma in ba ka yi ba za ka yi da na sani shi sa dukkan al'amarin duniya muhimmi da ya kai in aka yi rashin sa'a ka ci da aka ce dama ban yi ba to ka masa istihara ka masa istihara al'amura ‘yan ƙanana ne ƙarfila a yau za mu ce ba mu sai mun yi ba amma su haɓai daga cikinsu duk ƙanƙantar al'amari suna yi istihara shi sa muhimmancinta mai iya yiwa ne ya kai a dukkan sati akwai wani decision da za ka yi take muhimmancinsa ya kai ka yi sallan nan ka roƙi Allah ya zaɓa maka a wani satin ne bi abubuwan sun kai maguda uku amma zai wahala musulmi na kwarai ya yi ta rayuwa yana harkoki ba tare da ya bukaci zuwa ga wannan sallah a cikin dukkan sati ko dukkan wata ko kuma cikin takaitattun watanni ba watakila wani yanzu rabansa da sallah ya fi shekara guda bai ta ba kuma wani kuma in ma zai yi sai ya gama hukuncin ya gance yana so ya tura an tambaya an kai sadaki an sa rana sai zo sai za su izigara kai ka ji ta kife wallahi al'amari da ya shafi aure ko kasuwanci ko zama gari ko rashin kaza ko takarar kaza ko rashin yinta ko kuma yin kasuwanci kaza ko bari ko zuwa admission makaranta kaza ko bari ko aiki kaza ko bari in ba kai istikhara ba abun shi ne ake cewa taran aradu da ka ka bar istikhara ba shi ne ka tare in ka ji ba ya ce taran aradu da ka mun san araduwa ko menene araduwa wannan tsawar wani lokaci tana iya faduwa a wani wuri ko ta tsaga wani abu to shine kai ta fado sai ka sa kanka ka tare ta to shine taran aradu fa da ka wato araduwa kake nema ka bata kai ka tare ta ko kato ne shot kwallon kafa ka sa kai ka san da kake gane bare araduwa to shine fattaran wannan yin takin decision mai muhimmanci babu istikhara shine taran aradu da ka katar aradu da ka kenan an je ko dutse mai nauyin kilogram 500 sai ka sa kai za ka tare shi to mu rika hakuri duk yadda muke son al'amarin duniya duk al'amarin duniya wallahi azin duk muhimmancinsa akwai wanda zai kai shi aljanna akwai wanda zai kai shi wuta wani zai shiga aljanna don aure mace ta kware wani zai shiga wuta don ya auri matar banza wani zai shiga aljanna don wani abu na duniya da ya nema ko gida ko mota ko mashin ko keke ko garin da ya zauna wani kuma zai shiga wuta dalilin wannan wani zai iya shiga aljanna don wani abu na matsayin duniya da ya samu wani kuma zai shiga wuta dalilinsa a neman a samun wani zai shiga aljanna dalilin samu wani zai shiga wuta dalilin samu shi yasa dukkan al'amari na duniya da bamu da yakini akan me karshen sa mu daure tun gabanin mu kutsa mu roki Allah alkhairi in muka roke shi duk abin da ya biyo baya ba ma da dama saboda shi hukuncin Allah babu da dama mafhum tayyib wama nadima man istakhara al-khaliqa dukkan wani wanda ya istikhara zuwa ga mahalicci Allah baya nadama baya da sani duk wanda ya salatu istikhara ya ba Allah zabi baya ciza yatsa wa shawarar makhlukai da mu'mini a wani lokaci kuma ya shawarci makhlukai su ne halittu mu'minai ita istikhara yadda take ana so gabanin ka hukunta za ka yi abu ko ba za ka yi ba za ka saya ko ba za ka saya ba za ki aura ko ba za ki aura ba ake so ka yi gabanin zuciyarka ta karkata ga abin ɗari bisa ɗari ka ga abin kana so to gabanin ya handame zuciyarka sai ka sunfiyar da kanka ka yi nafila ka roƙi Allah ka kaskantar da kai daga sa kake nema to daga cikin siffar istikhara in abun nan ba mai amfani ba ne cikin taimakon Allah da addu'o'in da kake sai kaga abin yana fita a zuciyarka ba ka kansa idan mai amfani ne kana iya jin nutsuwa da shi cikin takaitaccen lokaci shi yasa ake so kai gabanin kai hukuncin ba sai ya zama a cikin wuni sai ka nemi ta da 27 ba za zaka mata istikhara kai ka tabbatar ka ba ta zuciyar ko kin tabbatar kin ba shi zuciyar sadi sada manir manir ina kake ne kuma za ta istikhara ba ta iya bacci sai da shi za ta istikhara a lokacin a farkon al'amari muke roƙon Allah ya zaba mana gabanin al'amarin ya handa mai zuciyar mu mafu tsaye a wani lokaci kada yi istikhara kuma ka kammala amma ka gagara nutsuwa da abun shi bai tafi duka ba kuma bai zauna duka ba to anan an baka dama na cewa sai ka duba ahalul halli wal aqli mutane masu shekaru da suka girme ka suka fi ka tajriba experience a rayuwa suka fi ka sanin addini kuma mai iya yiwa suna da masaniya a cikin al'amarin sai ka shawarce su ba za ka je ka shawarci mutum kan al'amarin da gaba ɗaya bai sani ba shi yasa dole ya zama iya daga cikin abin da ke da muhimmanci mai karantarwa zama ya san kai, shi shine current affairs a duniya ya zama abin da ke gudana a duniyar ya sani duk abin da aka tambaye shi ne iya bayani amma kar ya zauna ya ce wai shi da dakiki ne ba wani abin da ya sani a rayuwar duniya a'a ai ba za mu rayu a duniyar ba sai mun santa kuma sanin da ke iya samu gane menene halal menene haram in ko baka san duniya ba to kai haƙuri kai magana akan ta akwai shek muftaru Shankili rahimahullah lokacin da karantar da Umdatul Ahkam a masallacin halali an taba tambayinsa a kan akar makalla ne matsayin kallon talabijin ne sai ce wallahi shi bai taba kallon tv ba a rayuwarsa ba zai iya bayani akan halarci ko haramci ba a samun malaman da suka taba kallon tv ne taba zama ya kalla ba a rayuwa tun da yake a duniya bai taba gani ba aka yi aka yi ce ba zai fatawa aka yi ba to shi ne ƙa'ida kar kai fatawa kan abin da baka san shi ba sai ka san duniya to in shawari za ka nema na duniya ka duba wanda kuma a cikin waɗanda za ka shawarta da waye ya san al'amarin kar ka je ka shawarci wanda kwata-kwata bai sani ba ka samu wanda kake ga yana da akalla dan general ilimi akan al'amarin duniya din sai baka shawari to shi sa ake neman shawari anan Allah zai bada muwafaka ga waɗanda ka shawarce su zuwa ga menene daidai sai su nusa da kai sai to kai kaza kada kai kaza amma sai bayan kayi sallah da sau ɗaya ne ko sau biyu ne ko sau uku kuma yi sallar da ikhlasi ba wai kawai kana yi kana cewa ya Allah alheri ne Allah ka hukunta Allah in ba alheri bane Allah ka sa alheri a ciki mun taba muna muna karantarwa a jami'a shekara ta 2003 muna karantarwa kaban wata uku muna cikin karantarwa a cikin wannan shekara wajen march da wasu kwalifinmu da aka dauke mu karantarwa a lokacin a aiki a jami'a sai wasu daga cikinsu muna fara aikin albashin sai suka rena shi sai suka samu lokacin kamfanonin waya sun fito suna sabi dan kadan kadan a Najeriya sai suka fara advert sai suka je suka apply suka samu sai suka ce kasu ga mu in an ga mu zan hana su tafiya so a cikin su suka je suka interview suka yi nasara albashin da aka fara ba su a lokacin yaninka abin da ake ba mu a jami'a sau shida da rabi ɗayan da ya dawo sai ce fa sun samu aiki za su bar zai yi rizayin a nan jami'a gobe na ce me yasa za a yi haka a nan an ɗauke mu mu kula da kannan mu mu yi mentorin ɗinsu akwai yara musulmai in duka muka watse ba zai kula tarbiyyar su a wannan society da ke da wahalar sha'ani kan mu rika duba maslahar kanmu in za mu yi hukunci mu duba ɗaliban da muke karantarwa yau da muke kula da su nan da ba ma nan wa zai kula da su na ce masa misali kai da kai lasu muka kwace wata mace malami ne ce mata ko ta zo ya sabon Allah da ya tafi ta kada shi ya kada shi a kes a kostinta muka cinkare shi muka masa nasiha ya karyata daga baya yarinya ta yi dabara ta je ta yi rekodin ɗinsa haka alhamdulillah muka tsaya tsayuwar daga ka addi'in da wanda ya wannan sanda ya bar aikin gaba daya so kaga idan na ce idan ba mu nan a za a yi fighting haƙƙin ƴaƴanmu nan da suke karatu ko kannan mu na ce masa addi'in da ya maza yin ce ka kayi isa istikhara sai to nan ne muhallu shahi sai fashe da dariya sai ya ce mun wallahi a karamar Allah wannan appointment din a istikharar ta zo ta ita da istikharar da ta zo ta gaba dai ba ta bukata ba ta ma cika ne ɗaya daga cikinsu muka gamu da shi bai daɗe ba a shekara da ta gabata ya je kamfanin yana aiki ci gabansu na promotion ba kullum ake samu ba sai daga ɗan lokaci zuwa lokaci mu da muka dage muka zauna a jami'a mun samu daman yin masters muka ƙara karatu muka ƙara mba muka samu daman muka je muka yi phd har muka tafi su kasashe allah ya taimaka muka yi aiki muka dawo najeriya muka yi amma shi yana wuri daya kuma a karatun bayan digirin ya ce bai ƙara komai ba sannan ɗan abin da ake samu ɗin an kai shi can wajen south south ya bar gida tarbiyyar yara ta gagare shi shi da kansa yake kwamfular ya da da su arewa ya ajiye zo ya gansu ya gagara albashin da yake samu da ya burge shi yanzu bai karu da yawa ba ba zai iya rike shi ba sai ce da na sani sake ce mu akar bakalla ka tuna ne ka ya ce kusan kullum na kwanza suna magana ka cewa ka yi istikhara shaidan ya ce in ce maka istikharance ta zo sai ce ina ma da na ɗauki shawarar da ka bani so ita rayuwa haka ne mai yiwa ba za ka yi nadaman ba wallahi nan gaba sai an yi in ba baya a duniya ba sai an je lahira sai a gane ashe abin ma duk yadda a duniya ya baka sha'awa sharri ne a wurin Allah a lahira ke sa mu dage mu roki Allah amin amin wa fi amrihi faqad qala subhana Allah ta'ala yace wa shawirhum fil amr fa idza azamta Fata ala Allah wannan ali imran aya 159 Allah ya ce ka shawarci cin al'amari idan ka daura niyyar yin wani abu kuma ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala kaga hatta annabi an ce yayi shawari annabi da ake masa wahayi an ce yayi shawari shine in kai salatul istikhara kuma kaga akwai bukatan karawa da shawari ka samu na farko wadanda kake ga alaka su da Allah tana da kyau mutanen da kake ga alakar da Allah tana da kyau kuma kana musu zaton alkhairin cewa alakar wa da Allah ina kyautar dafi tafi alakata da Allah kyau ina kyautar zaton na biyu ina zaton wani ya fi ni ilimi na uku kuma ina ga ya fi ni experience na rayuwa na hudu sannan kuma al'amarin nan ya fi ni sanin me ke faruwa a cikinsa to in Allah ta'ala ya sa ka shawarce shi to Allah ta'ala zai ba shi ikon baka shawari kan abin da yake zaɓin Allah din mafhum tayyib don haka don Allah a haddace addu'a na a karanta ta in kana so ka kauce wa da na sani da nadama da karan aradu da ka to kai riko da salatul istikhara kamar yadda sahabbai suka yi riko da ita radiyallahu anhu Ba ashirin na bakwai ba azkaru sabahi wal masa zikirori da ake yi safiya da marece ko safiya da yammaci a wannan babi malam ya kawo mana addu'i akalla daidai guda 24 in kaga dama kana iya kai shi 26 idan ka raba kulhuwa da falaki da nasu a matsayin addu'o'i daban-daban in kuma ka dauka a guda ɗaya zai zama addu'a ɗaya guda 24 ne kuma waɗannan addu'o'i da muke karantawa idan fa ka zo baka haddace su ba ya halatta ka dauki littafin ka rike ka karanta su ko lokacin azkarul masa ko azkarul saba ko azkarul nawm kana iya rikewa ka karanta gabanin ka haddace da abinda ba a so shine kar kai asarar su amma inda Allah zai taimake ka haddace a zuciya ko ina ka je ka je da littafin ka a zuciyarka da kuma ka sauke da alkhairi yanzu akwai shi soft copy kana iya downloading ko a cikin wayarka duk inda ka bukata ta kama hisir muslim sai ka bude waya din sai ka karanta kana jirgin sama ne kana mota ne kana kan mashin ne an goye ka kana kwanci akan gadonka ne kana garinka ne ko wani gari ne a cikin waya sai ka bude ka karanta so da na addu'o'i ana karanta su da safiya da yammaci amma menene lokacin karanta su da safiya da na'am safiya daga yaushe ake farawa bayan asuba zuwa yaushe ko ka ce bayan fitowar alfijir ko bayan salatul fajir sallar asuba zuwa kuma lokacin da rana za ta fito wasu malamai suka ce har zuwa zawali amma zuwa fitowar rana shi ya fi inganci azkarul masa kuma daga yaushe daga bayan la'asar zuwa faduwar rana ibn al-qayyim rahimahullah yace wannan shine lokaci mafi dace an kada cikin alwabil sayyid shafi na biyu yayi magana akai ya kafa hujja da magana da Allah ta'ala ya ce fasbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla al-ghurub kaga sai Allah ya ce wa annabi kai hakuri akan abinda mushrikai da makiya da yan zafin kai ke gaya maka sai ce bi hamdi rabbika yi tasbihi zuwa ga mahalicin ka sai ce qabla tulu'i shams gabanin fitowar rana sai ce to wannan shine lokacin yin azkarus saba wa qabla al-ghurub da gabanin faduwa rana sai ce to daga sallar la'asar zuwa faduwa rana shine na azkarul masa wannan zai zama wannan sura kenan suratu ولا سورة قاف نكاو زي زيد ما آيات زي زيد ما آيات ثلاثين ذكر الله يمك البركة هكذا يمستس كان أبو غريس إن شاء الله تعالى نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء mun riga mun biya ta a baya ina ji shi yasa ustaz bai ce a biya ba ko to alhamdulillah wahda yabo da godiya sun tabbata ga Allah shi kadai wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da tsira da aminci ga wanda babu wani annabi a bayansa duk wani wanda ya zo bayansa ya ce annabi ne sai mu ce ɗan damfara ne babu wani annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma babu kokonto annabi isa zai sake dawowa amma sai dai idan ya da'a na matsa zai dawo zai zo a matsayin sahabi amma annabin da zamaninsa ya wuce a matsayin annabi ne amma kuma a ce mu bi shi a matsayin mai kawo wahayi ba shi yasa imamu zahabi rahmatullahi ya ce waye sahabin annabi na farko dalibai suka ce sayid na abubakar ya ce isa alaihi salam shi na farko saboda zai dawo kuma sharadin sahabi wanda ya ga annabi ko yi zamani da shi yayi imani da shi ya mata ya a musulunci sharda uku ne annabi isa ya gama da annabi muhammad a daren lailatul isra wal mi'raj kaga sun yi zamani daya sannan wa amana bihi ai ya imani da shi wanda zai zo kuma ya ƙara tabbatarwa na uku bai rasu ba nan gaba ne zai rasu shine wa mata fi islam zai zo ya mutu a musulunci sai ce da haka shine sahabin annabi na farko annabi isa na biyu sayid na abubakar na uku sayid na umar na hudu sayid na uthman na biyar ali ibn abi talib radiyallahu anhu sai ci da kirgin su haka <laughs> so daga babu wani annabi da zai zo bayan a matsayin annabin da Allah ta'ala ya aiko shi shine cikamakin annabawa ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wannan sura zai zama wannan ahzab ayata nawa ɗari da arba'in da hudu ta arba'in daidai Allah ya maka albarka za ta zama ta arba'in daidai ta gari kusa zai ce ɗari da arba'in da hudu bari zai rufa maka asiri kana gane kan yi shiru na'am a'udhu billahi minash da rajim muna neman tsarin Allah daga shaitan wanda yake la'ananne a wannan addu'a karanta da tsarin mai ayatul kursi ne wanda mun yi magana a kanta a cikin azkar na ba'da sala aya ce a cikin suratul baqara aya ta 255 ita ce azamu ayatin fi kitabillahi azza wajen. mafi girman aya a littafin Allah ita ce ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ita ce duk ƙur'ani babu ayin da ta kai wannan daraja da girma hadithi riwaya ne na ubayyi ibn ka'ab radiyallahu anhu iya cikin sahihu targhib wa tarhib na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ta hakikin sa hadisi na 655 cewa hadisi ne mai inganci falalan karanta ayatul kursi lokacin yin zikirin safiya da yammaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai cewa man a hina yusbihu wa hina yumsi ujira minna bi ma'ana min ash-shayatin manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta ta da safiya da yammaci to ana kare shi daga shedanu gaba daya dukkan wani aljani ko iblis Allah zai kare ka daga gare shi matukar ka karanta kuma tana da kissa kissa shine ubay ibn radiyallahu anhu ya cikin sahabban da suka fi kowa sanin qur'ani yana da dibino a tare a wurinsa waje ne a kulle kulle dibino amma kullun ya leko sai ga dibino yana raguwa kuma wurin a kulle ne kullun ya leko sai ga ana ɗibar ya da raguwa kuma babu wanda yake buɗe wurin abin sai ya dame shi nan sai ce bari ya tsaya da ya gadi sai ce a wurin dibinon zai fada yana zaune iya jira kawai sai ga wani ya zo kamar matashi wanda yake kamar daidai gabar isa munzali na balaga da ya zo wajensa sai masallama sai amsa ya ce sai na yi musafa da sai na ji hannunsa haka hannun kamar hannu-hannu gashi-gashin kare-kare haka a hannun jikinsa ba sai na yi man gashi-gashi ne na kare kai wane ne ya ce shi aljani ne kai kake zuwa kada wanda ya ce ai mun ji labarin kana ba da sadaka ne kai mutumin ke sai muke zuwa wajen ka neman sadaka ya ce na ba ku kuke kwasa ku kuke ɗiban abubuwan bayar baka ce wai an ce ina sadaka kenan automatically dan an san wane mai sadaka ne sai a ji a ɗiba babu izininsa in an yi haka an yi adalci ba a yi ba to shi ne a lokacin sai shi iblis yake ce masa in tunatar da kai wani abu a littafin ku na ƙorani da idan ka rike duk abin da aka baka gadi allah zai kare maka ce ko da baka wurin sai ce e sai ba shi yakin kursi allahu la ilaha illa akwai kuma riwaya ta abu hurairah radiyallahu ita ma shigen wannan akwai ta ubayyi ibn ka'ab shine sai garza ya zo ga manzon Allah ya ce kaza shine riwayar Abu Hurairah ce sadaka wa huwa kadhub annabi ya ce anan ya faɗi gaskiya amma dai makaryaci kaga adalcin musulunci har iblis an gaskata a riwayar ubay ya ce sadaka al-khabith shi khabith ne amma kuma anan gaskiya ya ga maka kaga kenan shaydan ne yayi fatawar ayatul kursi da amma annabi ya tabbatar da ita kuma iblis ya ce ujira minna annabi kuma ya tabbatar da haka wanda yake karantar da musulmi na kware a bakin kowa ka ji gaskiya kana iya daukanta a musulunci kowa ya faɗi gaskiya ka ɗauke ta ita gaskiya ba a duba waye faɗe ta ita gaskiya ake dauka aiki da ita karka waye girgaci ita gaskiya sai wanda ya faɗa muke da ta a'a duk wanda ya faɗi gaskiya ana daukar da saboda duk tarin dan adam ai bai kai iblis ba amma iblis ya faɗa kuma annabi ya gaskata shi akan haka so kar mu waye gari mu karyata gaskiya don wani bai bangaren mu ba a haka duk wanda ya faɗi gaskiya gaskiya ce duk wanda ya faɗi ƙarya ƙarya ce mafu bayi da haka sai karantar da shi wannan addu'a ta ayyukan kursi da haka mu karanta ta da yammaci da safiya da yammaci in ka kula ko a nan muka tsaya kadai ana karanta ayatul kursi akalla a wannan karatun da muka yi sau bakwai sau biyar bayan kowace sallar farilla safiya da yammaci sau nawa sau biyu an zama nawa ga kuma ɗaya da za mu yi a gaba lokacin kwanciya sau nawa takwas a kullum za ka karanta ayatul kurdi sau takwas wallahi yanzu wani musulmin rabansa da ya karanta ta in ya iya A ila kwana uku ko hudu bai mai ba wani ma aka yi rashin sa'a tun da aka shiga sabuwar shekarar nan bai ayatul kursi ba amma duk harkar duniya ya santa ko me ake na duniya ya sani wani zai iya zama online a cikin awoyinsa awa goma sha hudu yake akan intanet yana fita a whatsapp ya shiga twitter yana fita ya shiga facebook yana fita ya shiga instagram yana fita ya shiga tiktok ya shiga kaza ya shiga kaza amma labarin lahira fala saddaka wala sarfa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi kar mu yadda duk amfanin online ya kai mu ya baro mu mu yi alaka da intanet ta hanyar da za ta gyara alakar mu da Allah ta gyara mana duniya ba ta bata ba sannan kuma kada mu yadda wanne ya taba alakar mu da Allah kar ya takaita maka tun Qur'ani kar ya hana ka yin azkar kada ya hana ka yin sallah cikin nutsuwa kada ya hana ka yin bacci lafiyayye dole da uwan ka yi su mafhum tayyib na bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا رقب ومن شر النفاثات إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولد سنة المؤوذات wato surori guda uku da ake neman taimakon Allah da kariya daga shaidan a ƙur'ani su ne surori na ƙarshe gaba da yin fara karanta ƙur'ani daga sama suratul fatiha zuwa bakara waɗannan su ne na ƙarshe su ne sura na 112 da 113 da 114 a cikin ƙur'ani mafu sai asalin hadisin riwaya ne na imam at-tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na 3575 sahabin da ya kai hadisin kuma shine Khubayb radiyallahu anhu wannan hadisi manzon Allah ya karanta da mu karanta waɗannan qul ahad da kun a'udhu bi rabbil falaq da kun a'udhu bi rabbin nas a lokacin zikirin safiya da zikirin yammaci kuma annabi ke cewa man qara'aha salasa marrat hina yusbihu wahina yumsi kafatku min kulli shay'in la ilaha illallah as masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya karanta su kafa uku lokacin da gari yake wayewa daga sallan sa zuwa fitowar rana haka daga sallan la'asar zuwa faduwar rana ya karanta su sau uku uku kul huwa uku falaki uku nasu uku annabi yake sun wadatar da shi da kowane abu na rayuwa duk wani abin da ɗan adam ke tsoro sun wadatar da shi duk wani alkhairin da kake nema sun wadatar da shi Allah zai baka wannan dalilin su min kulli shay'in annabi ya ce daga komai da komai ka karanta ai kusan kowane musulmi akwai su a bakin sa wallahi har ga Allah ba ma tuna yaushe muka haddace su saboda me saboda mafiya yawa tun baka kai dan adam ba baka yi wayo ba babarka ta koya maka waɗannan kula'u zaidan balarabe ce al-mu'awwizat bahaushe ce kuna uzai ai ni dai ba sai da na da su ni an kai da tsangaya ina ɗan ƙarami ina karami na tafi tsangaya ina zaton ban wuce shekara uku da kaɗan zuwa kuma na fara zuwa karatun allo na ƙorani amma kafin a kai da waɗannan dumin iya su saboda iyayen ba su ci amanin mu ba gabannin in tafi tsangaya shekara hudu hudu da haihuwa na haddace waɗannan cikin taimakon Allah kuma a bakin mahaifiya na haddace irin su la ina ma'anar la la ba mahalicci sai Allah wala raziqu ba mai arzika sai Allah waɗannan dukkaninsu ne na haddace su ban ma san me ake nufi da su ba kawai iyayen mu ke lankana mana muna kanana muka ji tsangaya baka ma san menene qur'anin ba ka haddace mafiya yawansu su tun baka san shi menene ba lokacin kwakwalwar ta yarinta ne ba ta da matsala a cikinta in na je tsangaya ina yaro shekara hudu shekara biyu shekara shida idan ina karanta surata misali watakila ina eh, alhaka malhaka ko kuma ina karanta arrahman ko ina karanta sutul ahqaf ko surat yasin in na zauna kusa da duk wanda muke karatu ko ina kake karanta da yammaci ko da safiya gabanin mu tashi na haddace na wani haddace da duk makwabci na lokacin da na haɗa haɗin qur'ani izu sha biyar sha shida sha bakwai in na zo darasu kusan kowace sura ake sai na iya sai a ran mai tambayar yaushe ka karanta na kanci malar lokaci kaza last year na zauna kusa da wani ai yana yin da sai na ji na haddace ta in zan zauna kusa da mutum biyar sai in haddace allona sai in haddace nasu saboda kowa yana nasa ne in na dawo a dare sai in canja wajen zama to duk wanda na makwabce su ma sai in haddace nasu na haddace nawa da safe ma sai in zauna kusa da wasu to sai zama gaba ɗaya ma baka ba rubuta ba sai Allah ya sa ka haddace lokacin memory namu babu wani cefane a cikinsa ba biyan school fees babu komai eh, yanzu kan ai adult education ne go <laughs> so sai ku zo sallah lokacin irin masallatan da muna kanana in mutum ya dauko sura izu 40 30 yana muna can baya kanana ba a bari mu shiga safu amma in ya tutubi muna bai muna tada shi wani lokacin ma ba ka da zuwa cikin amma inda an yi tuntura kunan za ka shi Allah ta'ala ya samu wani lafiya hikimar ka wannan kawai shi ne waɗannan surorin kusan kowa a gaban iyayensa ya haddace fatiha ƙulhuwa falaki nasi so kar mu yi wasa da su akwai alkhairi da yawa a cikinsu kuma akwai kariya da dama rigakafi ne na dukkan wata fitina da za a nufe da shi fitinar mutum ko aljani Allah zai kare ka don haka ana karantawa salasa marar kafa uku da safiya kafa uku da mareci na له الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وعذاب في القبر wannan addu'a asbahana wa asbahal mulku lillah na cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alayh hadisi na 2723 kuma sahabi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya ka hadisi da ita wannan addu'a kafa nan ake karanta ta a magana mafi ganci kafa ɗaya ne sai ka ce asbahana wa asbahal mulku lillah shine asbahana mun wayi gari daga asubuhi ne wa asbahal mulku lillah kuma mulki ma ya wayi gari na Allah ne mu mun wayi gari sannan mulki ma ya wayi gari shi na Allah ne inda yammaci ne mu kiyaye a wannan addu'a ba a cewa asbahana sai a ce amsaina wa amsal mulku lillah mun yammata kuma mulki ma ya yammata zuwa ga Allah idan ka duba hashiya wato footnote za ka ga an sa maka amsaina wa amsal mulku lillah da yamma da safiya asbahna wa asbahal mulku lillah da yamma amsaina wa amsal mulku lillah daga nan kuma sauran addu'ar sai a kammala ta kusan duka abu da ne sai dai kawai wajen da ake bambanta yau suka ce laila sai ka ce walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah la yabo da godiya sun tabbata ga Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu yabo da godiya nasa wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai shi mai iko ne rabbi ya mahalicci na as'aluka ina roƙonka khayra ma fi hadal yau alherin da ke cikin wannan wuni in a dare da sai ka ce khayra ma fi hadhihi laila. wa khayra ma ba'dahu da kuma alherin da ke bayan wunin a dare kuma sai ka ce wa khayra ma ba'daha da kuma alherin da ke bayanta shi ku wuni a wurin balarabe iya daukar lamirin namiji ne dare kuma na daukar lamirin mai mace yaya wuninka yaya daranka in an ce wuni a wajen bahaushe namiji ne ko mace dare fa namiji ne namiji ne daren nan yana da duhu ba za ka ce tana da duhu ba inda ba za ka yi baucin gari kaza ba za ka yi hausa bauchi ba zan ce <laughs> to a yi haƙuri yan kwana yan bauci ko kana ce yawanci hausa bauci na sa ba zan maka masalacin nan ta yi kyau sama ƙa'ida da miji ne mafu tsayi tsohon ake kuskure a hausa ai ba wani abu bane ko ai ba ƙorani ne ake yi kuskure ba su amma dare namiji ne mafu tsayi don haka tsaruka khaira ma fi hadihin laila wa khaira ma ba a da dare wa uzu ka min sharri ma fi hadal yau ko sharri ma ba'ada ina neman tsarinka daga sharrin wannan wuni da kuma sharrin da ke bayansa in a dare ne sai a ce wa bika min sharri ma fi hadhihi laila wa sharri ma ba'daha rabbi a'udhu bika min al ya mahalicci na ina neman tsarinka daga kasala wa su'il da kuma mummunan karshe kaman a ce kai tsufa ta yi tangarda tsufa ta yi tangarda shine su'il kibar wato babba ya san bai girma ba shi ne irin fitnar da muke ciki mutum shekararsa hamsin ko sittin ko saba'in ko tamanin a auren yasa ya zo yana rawa a wurin kuma wai abokanan ango suna wurin kai wallahi ni'ima ce mai girma Allah ya taimake ka zama dattawa ka haife ka wallahi ni'ima ce a ce wai waɗannan lamuran babanka ne wallahi ni'ima ce ka wayi gari ka ga babanka tattijo ne abinda ka rashi da shi zuwa kasuwa ko zuwa gona ko zuwa masallaci karfe hudu ya tashi yana sallan dare can ya tashi ko ce mu da masallaci to wallahi Allah ya baka rabo mai girma wani baban su shekara tamanin amma a hotel Abuja a daukar karuwa je kwana da don Allah akwai bala'in da ya kai wannan to wannan fa shine tangardan girma sai ka ji bahaushe ce maka wai kai tsufa ta yi tangarda shi yasa haruna uji Allah ya jikan sai kan ce wai in an girma a san an girma don Allah a rinka tunani wallahi akwai laifukan da ko ba wai don Allah ba don shekaru da alkunyar zuriyar ka ƴaƴanka da jikokin ka akwai abin da bai dace kai ba akwai abin da bai dace kawai dan bayan ka mu duba iyaye mu fada ba sa yadda da abu da zai taɓa mutunci zace mai tace kana da baya fa a kina da baya fa ai kafa kafa akwai baya a lokacin su babu wannan bidiyo na waya da kowa yake recording babu facebook ba twitter amma dukkan su ce kai mutum na da baya ya kafa kafa ka ga mace ba ta da sakewa akan ne akan abu da tabbata sai mutum na da baya dole a hankali yana da baya amma yanzu da kowa waya ne kowa fotografa ne kowa a waya sai ya ɗauka mutum ba kamar sun ya ɗauka ba amma a yanzu ka dubai yadda ake yi mutum ya zo wajen auren yansa shekarar ta bana kuma ya fito wai lata wai wai a gaba ba wai la ilaha illallah wallahi ni'ima ce zama iyayenka dattawa ne ka kalle su ka ce rude ba su mana wannan tarbiyyar ba ke sa daga mun gani sai ka ce wannan mu ba gadin gidan ba ne a abin mu gaji haka ba mu iyayenmu da suke da kunya baban ka ba sai sai ka wayi gari ka haihu idan babanka ya dan ɗanka ya rike shi idan ka zo haka shi sannu baba sai ki kula kawai na jin kunya ya dan ɗanka kunya yake ji wai ɗanka ne a hannunsa ba zai iya magana ba kunyarsu da kamun kai ka tashi ka ga banɗaki ɗaya ne a gidanku baban kamatansa biyu ko uku hudu banɗaki da yake tarayya amma ba ka iya gane yaushe iyayenka lokaci suke wankan ibada ba ka gane yaushe suke zama su yi rayuwa ta aure baka sani ba saboda kunyarsu da sanin ya kamata ba mutumin da ya tashi inda ya kai shekara arba'in ko hamsin ko 60 ya gane waɗanda kwanaki ne masa ke sallah da wanda ba ta yi saboda zarura da mata ba mai gane ba ba za ta bari ka gane ba amma yau muna da 'yan matan da a twitter ko facebook zai da sa wai i am off tana menses wai rubuta take kuma ubanta da gani in ya gani wai sai ya like it ta ji ta yi wai ya yi like it Allah mun gode maka daga sa dattawa suka haife mu wallahi sai kaga in dai dattawa suka haife ka sai dai ka fi su ilimi da hajjan ƙur'ani amma wallahi barkatu sai suka fi su nagarta ba ba wanda zai zauna ce na jima mata da babana nagarta babu shi sai dai karatu in kai sabba kai su a baran da ka rasa babarka sai ka rasa sai da danginka saboda mai ta rage maka zumuncin gaba ɗin babu shi na rage zumunci shi sa rahama ce mai girma ya zama iyayenmu tawa ne duk waɗannan abubuwan ba mu gani a gaban su ba ba mu taba ga mu suna rawa ko suna disco ko suna yan duniya ba ba mu taba gani ba Allah ta'ala ya kare mu ya kuma ba mu ikon zama iyayen kware ga mu da mu gaba daya shine su bari mummunan tsufa mutum ya tsufa amma wallahi bai gane ba abinda yan etin ya suke yi shi ma haka yake yi hmm. Allah ka samu wani lafiya. Rabbi ya uzu bika min azabin finnar ya Allah ina neman tsarinka daga azaban wuta wa azabin fil ina neman tsarin ka daga azaba ta kabari Allah ta'ala ka kare mu daga azabar kabari saura minti nawa na awa ɗaya da minti goma subhanallah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كشكين mu مدبع لهم